Արցախյան 44-օրյա պատերազմում հանուն հայրենիքի փրկության անմահացած բազմաթիվ նվիրյալներից է Արայի Գրիգորյանը։ Արայիկ Սերգեյ Գրիգորյանը ծնվել է 1970 թվականի հունիսի 24-ին Ստեփանագերտ քաղաքում։ 1995 թվականի հոկտեմբերին ծառայության էր անցել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ։ Սկսել է ծառայության ստորին օղակներից, հետագայում զբաղեցրել բաժնի պետի, ապա վարչության պետի պաշտոններ։ 2019 թվականի նոեմբերից զբաղեցնում էր Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Արայի Գրիգորյանը ունի գեղեցիկ ընտանիք եւ երկու դուստր՝ Աննան ու Մարիամը բավականին վաղ տարիքից նա իրավապահմանում էր աշխատում 1995 թվականին ազգային անվտանգության ծառայությունում, բայց շատ յուրահատուկ կերպով եւ շատ իմ համար զարմանալի էր, թե ինչպես է նա կարողանում իր այդ աշխատանքային առօրյան համադրել լավ հայր լինելու կերպարին է, որովհետև մեր ընտանիքում չկար մի հարց կամ չկար մի խնդիր, որը նա ամբողջությամբ ներգրաված չլիներ, չմասնակցեր եւ իր այդ անսահման ջերմությունը, սերը անընդհատ յուրաքանչյուր րոպե, յուրաքանչյուր վայրկյան չտար ինձ, մայրիկիս եւ քույրիկիս։ Եթե չգիտեմ, փորձեմ նկարագրել նրան մի քանի բառով, կարող եմ ասել, որ նա շատ հավատարիմ եւ կատարի ամուսին էր մայրիկի համար, շատ հիանալի եւ աննկարագրելի ջերմ հայրիկ ինձ եւ քույրիկիս համար շատ ջերմ պարկի թորնիկների համար եւ ընդհանրապես իրեն շրջապատող յուրաքանչյուր անձ, ով եթե մեկ անգամ շփվել է իր հետ, կարող են վկայել, որ անընդհատ եւ իր օգնությունը եւ իր լավ վերաբերմունքն է դրսեւորում։ Լավ մարդ, ով իր հնարավորությունների չափ օգնում է շրջապատող իրեն յուրաքանչյուրի։ Երևի ամենամեծ ձեռքբերումը իմ կյանքի դա այն է, որ ես այնքան երջանիկ էի, որ հենց նրա դուրս տրնեմ եղել եւ կամ այսօր կյանքիս ամենադժվար ժամանակահատվածն եմ ապրում այն առումով նա չկա եւ ես փորձում եմ նրա կիսատ թողած գործերը ավանդին հասցնել փորձում եմ ինչ որ կերպ նման դիտել նրան 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում Արայի Գրիգորյանը մասնակցել է Մարտակերտի, Հադրութի, Ասկերանի եւ Շուշիի պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Պատերազմի հենց սկզբից նա անտեսեց իր գոչումն ու պաշտոնը եւ մեկնեց հրազմաճակատ։ Առաջնագծում իր ծառայակիցներին ղեկավարելու նրանց հետ համատեղ կարևորագույն խնդիրներ իրականացնելու համար։ Դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ հայրիկիս համար իր ուսադիրները սպայի պատիվը եւ արժանապատվությունն ու հայրենիքի նկատմամբ նվիրվածությունն ավելի ծանրակշիռ էին, քան ցանկացած պաշտոն, պատմում է Մարիամը։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան վաղ ես հիշում եմ, որ բնականաբար տանն էր եւ հիշում եմ առաջի պայքարից հետո անջապես նրան զանգեցին, արագ հագնվեց եւ գնաց աշխատավայր։ Այդ օրը շատ դժվար կարողացանք նրա հետ խոսել, որտեղ կապի խնդիր կար եւ այլն, բայց մտավոր ցերեկը ժամի 5-ին եկավ տուն, ասաց, որ մարտական գործողություններ են սկսվել եւ երևի մի քանի օր կտևի Ուղղակի Ադրբեջանը իր հերթական սադրանքներն է իրականացրել մեր նկատմամբ։ Այդպես խոսեցինք, ինքը արագ գնաց նորից աշխատավայր։ Հաջորդ օրը եկավ կեսօրին մոտավոր եւ ասաց, որ պետքա իր ենթակաների եւ զինծառայողների հետ գնան համապատասխան ուղություններով։ Ես եւ մայրիկ անհանգստացանք, ասեցինք դե ծառայության առանձնակությունից ելնելով եւ քո աշխատանքի բնույթից ելնելով այդքան նպատակահարմար չէ դու ունես առաջնահերթություն, որտեղ դեմ տարիներ շարունակ այդ պատասխանատվությունը քո վրա է ծառացած եւ քիչ աշխատանքի բնույթը չլինելով բուտ զինվորական, այլ լինելով ավելի շատ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքից Դե ասեց, որ ես պետքա, որտեվ օրինակ ծառայեմ, չգիտեմ, երիտասարդները պետքա ինձանից ողջևորվեն եւ այդպես գնաց առաջինը եղնիկներ գնաց իր զինծառայողների համաձարայողների հետ։ Որոշ ժամանակ անց հատուկ քննրով հադրութում էին հիմնական մարտական գործողությունները, որտեղ ընթանում էին այո տարբեր հա, ուղություններով այո մարտունչել է եւ վերջում էլ արդեն սխնախ շոշ այդ գյուղերի պաշտպանական հատվածում իրենց մարտական դիրքում, որտեղ դիրքներ իր համաճարակիցների եւ աշխատողների հետ այնտեղ զոհվել են։ Մենք պատերազմի ընթացքում երբեմն խոսում էինք, օրեր կար ընդհանրապես չէինք խոսել։ Երբ որ խոսում էինք, ելի նրան ասում էինք, որ տակոտը չի եւ այլն, մենք չենք կարողանում իրեն ոչ միջև համոզել, նույնիսկ վերջերս իմ գործընկերուհին ասեց, մի օր եկել էր քաղաք Ստեփանակերտ խորհրդակցություններ պետական մակարդակով, ասեցին դե էլ մի գնա, մի քիչ նստիր, էլ մի գնա, էլի առաջ առաջնակից, պետք չի ասմայելի չկարողացավ տեղը նստել երի գնաց առաջնակից։ Դե երևի ամենայն հավանականությամբ որ շատ ուզում էր այդ երիտասարդների կողքին լինել, նրանք մենակ էին ոչ այդքան արհեստավարժ, անհրաժեշտ էր տարիքով մեծի հայրենիք վտանգված ելնում, պետք է անտեսել կոչում, պաշտոն եւ գնալ առաջնագից։ Արայիկ Գրիգորյանին ճանաչողները նրան բնութագրում են որպես մարդկային բարձր հատկանիշների տերանձնավորություն։ Նրա ուսուցչուհի Նաիրա Թամրազյանը հուզմունքը կոկորտում խեղդելով եւ մեծ ափսոսանքով է խոսում իր աշակերտների մասին, որոնք այսօր դարձել են հավերժի ճամփորդներ։ Արայիկ Գրիգորյանը համեստ, ազնիվ, հայրենանվեր ու գրագետ մի պատանի էր, ով դպրոց էր հաճախում միշտ պատրաստ։ Գրականության ժամերին ես միշտ հայրենասիրություն էի քարոզում։ Որն էլ գերազանց սերտել է նաև Արայի Գրիգորյանը։ Պատմում է ուսուցչուհին։ Մասնագիտական բնագավառում եւ ընտանեկան կյանքում նա շատ բախտավոր էր որտեղ իհարկե անցել է ասում եմ շատ բարդ աշխատանքային ճանապարհ, բայց ամեն դեպքում ամեն փորձան արդյունքում նա հասնում է իր համար ցանկալի նպատակին վերջնական երազանքներ հիմնականում կապված էին ելի նորից Արցախի վերջնական ճանաչման հետ, ես հիշում եմ, մենք բարբերաբար խոսում էինք եւ նա էլ միշտ այն գաղափարներ, որ Արցախը պետք է ճանաչվի, այսինքն միջազգային կարգավիճակ Արցախի որոշված դիներ, երազանքներ ուներ ինձ եւ քույրիկիս հետ, երևի ինձ թվում է ուզում էր որպեսզի մենք դառնայինք հասարակության լիիրավ անդամ, կարողանայինք մեր ընտանիքները ունենայինք։ Արայի Գրիգորյանը զոհվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Ասկերանի շրջանի Սեղնախ Շոշ գյուղերի պաշտպանական գծում։ Թշնամու արձակած կրակից։ Գեներալ-մայոր Արայիկ Սերգեյ Գրիգորյանն ուներ մի շարք պետական եւ գերատեսչական պարգևներ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին նա հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Իսկ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած անձնական արիության համար Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Արայիկ Սերգեյ Գրիգորյանն արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման, շնորհելով ոսկե արծիվ շքանշան։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 դպրոցի դասասենյակներից մեկն անվանակոչվել է Արայի Գրիգորյանի անունով, այն նույն դպրոցը, որտեղ նա ուսանել է։ Thank you 2021 թվականի նոեմբերի 5-ին հետմահու պարգևատրվել է Սողոմոն Թեհլերյան մեդալով։ Արայի Գրիգորյանը հուղարկավորված է Յարաբուլուրում։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկումը մտեցավ ավարտին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։